Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Hunting Setir Kiriman dari Suryati BS. sebut bayi jenenge Anwari. Anwari iki kerja ing SMK kanti status pegawai negeri sipil. Nanging gandeng tugasi mung staf tata usaha, dadi golongan gajini mung cendek, lanjani mung siti, bedo karu guru-guru sing golongan pangkating dhuwur-dhuwur. Anwari mung golongan siji C. Nanging iku wis disyukuri banget. Ngelingi sekolahane biyen yo mung tekan SMP. Dasar wonge pancen tabah lan bingar utawa optimis ora gampang pepesatine. Supoyo luwih bisa kecukupan buku tuane, Anwari nyambi adol jasa angkutan, Coro saiki ngono ngojek ning jaman semono taun 80-an durung akeh wong ojek isih akeh becak model genjotan dene Anwari gunakake andong utawa kereta jaran utawa dokar kanggo adol jasa angkutan Dheweke duwe andong model kuno tinggalane almarhum bapakne sing pancen kusir andong sing kondang ing jaman biyen. Saben dino sakwisi mulih saka kantor, leren sakuntoro terus masangi jarane. Budal dasarake andonge ing protelon ngaran jurusan trucuk. Sing andaan gunakake andonge ki para bakul sing gawane akeh. Dadi ora kangkat yen gunakake becak utawa ojekan sepeda motor. Nalika semono, Ing dasar jasa angkutaning kuno ana warna telu, yaiku becak ana wong 5, ojek sepeda motor ana wong 4, lan andong ana wong 2. Kuwi wae sing siji arang metu. Dadi krep-krepe sing tawa andong mung angwari wae. Yo malah dadi lan larise. Yusardinah bakul sayur lan bak tati bakul wadi kerep banget gunakake joso andonge anwari bareng-bareng wong loro. Dadi angka sinjur luweh murah. Malah terkadang wong telu karo Bu Samar bakul alat-alat dapur. Sebab wong telu iku omahe tunggal sak desa yaiku Kali Tidu. Saking karepe dikon ngetrake nganti srawunge Anwari karo bakul-bakul iku wis kaya keluarga diwiwahi. Tukang ojek lan tukang becak ya ora kepengin ngrebut langganane Anwari iku. Kabeh wis padha maklum, bakul-bakul sing dagangane ing daerah kono ku pancen wis kaya langganan tetep tumrapi andonge Anwari. Nyatane yen pas gowo dagangan akeh, becak siji ya ramot. Apa meneh bareng wong loro, apa malah wong telu, mesti milih padha numpak andonge anmari. Ing sawijining dina pinuju dina kemis sore jam 4, Yusar Dinah mudhun saka bis karo nggawa sayuran akeh banget mergo entuk pesenan wong duwe gawe. Langsung wae ngawi Anwari kon ngrewangi ngangkuti gawane munggah andong. Terus budal ngidul nurut dalan padesan tumuju desa Kali tidu sing adohi wartara 6 km saka pangkalan ojek kono. Orang jujuk omai yusar dinah kaya adati nanging terus jujuk omai wong sing arep duwi gawi. Sakwi sing ngudun gawan warna-warna lan nompok ongkos angkutan, Anwari ngelaku aki andongi arep mulih menyang omai. Orang niat bali menyang pangkalan protolon meneh sebab wis sore, Wis manjing maghrib, tekan wetan di soleran. dindek wong wadon tuwa rambuté wis mabluk uwan nanging nyandangi singset sajak mriyayeni Rak badhe wangsul dateng trucuk to Mas Nggih Bu Kula nenek nggih Lah nggih monggo mandhap pundi Mandhap leran mawon Monggo Sakwise wong iku munggah lan mapan lungguh ing burine anmaring lakokake andonge maneh Sajroning lumaku wong wadon sepuh iku bola-bali omong yen wiwit nom seneng numpak andong. Nanging saiki iki jari wis ora jaman. Jamannya sampun berubah, Mas. Saniki kumpun model motor sing lakune cepet. jadi andong niku pun boten jamani. Apike mung kangge kendaraan wisata kados sampeyan Jogja nika. Ning jujur mawon, kula tasik remen numpak andong. Wong kula gumun, sampean wong enom kok nggih tasik remen ngusuri andong. Wah, kula pun kebacut seneng andong. Sebab wiwit alit kula pun dilatih bapak ngusuri andong lan ngopeni jaran itu. Oh, Pak Darungi riyen nggih. Jenengan tepang kali bapak kula to, Bu? Lah nggih tepang ngoten. Kula riyen nggih sering ngunut andong kali bapak niku. kan protelon kulon bisa menggok ngalor anwari wiwit toto toto batine anwari sisih lor kai protelon tumuju ing sak tengahin desa mestine ibu iki mudun kono utawa umpomo dikon ngetrake tekan ngomai pisan ya bakal disagui mulo bareng wismeh tekan protelon anwari takon mandat berikin opo diderek ke dugi dalemi ing dusun krikobu bu meneng wae ora ana wangsulan. Anwari takon sepisan maneh. Tetep ora ana wangsulan. Bareng dheweke noleh jebul wong wadon tuwa mau wis ora ana. Gitoke dadi mengkirik awake mrinding kabeh. Sakolo jalan di sebelah tengah melayu blandang banter. Anwari ora noleh-noleh nganti tekan ngomah. Dheweke sadar yen wong tuwa sing nunut kuwi mau dudu menungso sakbangsane bangsane awake nanging saka alam siji. Nadian mangkono anwari ora kapok lan ya ora wedi batine. Iku yo padha-padha makhluk e Gusti Allah. Patan ora diganggu lan aku ya ora ganggu dheweke, ra ya ora apa-apa. Luwe-luwe dheweke mau ngaku yen wis kenal karo almarhum bapakku. Mula liya dina Anwari tetep mangkal ing protolon ngenteni penumpang. Let seminggu saka kedadian mau sore-sore Yusar dinambak Tatik lan Bu Sumar kapinujon mudun bareng saka bis. Terus wae wong telu munggah handong lan enggal-enggal Anwari nyeblakake sambuke. Jaran wiwit negara alon-alon geret andonge. Wancine wis rodok kesorene. Sakwise mlaku watro setengah jam wis tekan desa sing dituju. Wong telu kumudun karo ngulungi angkase. Wong telu telung Alhamdulillah batine Anwari banjur muter andonge mangkat bali mulih. Sak temene atine rodok magas sebab wis surup adzan magrib wis keprungu saka masjid. Mula Anwari malah leren dhisik ing masjid pinggir dalan salat magrib pisan. yen wis surat ati dadi tenang ora dadi panganan aku Rampung salam nganan lan ngiring dungo terus enggal mangkat meneh nglakokake andon. Tekan wetan disoleran soleran ono wong lanang tuwa nganggo sandangan cara yukjo. Bebetan, Lambi surjan lurik lan belangkon ngendek lakuni anwari. Sajai wong ikwarep jagong manten. Keprungu tembungi. Kulan nunut duki ngablak mas. Jadi tidak pundi toh pak. dadi teng Surabaya mangke ngepis sak tasik wonten to mah jurusan Surabaya oh tasik Pak ngantos mangke jam songongan tasik wonten ketingale wong iku munggah andong mapan lungguh ing jok mburi bareng wis wiwit melaku wong iku wiwit keprungu guneme sampean niku rak putrane Mas Daromi to Mas nggih Pak kepon jenengan tepang kalian bapak kula kepangsa mas sebab kula sering nyewan dongeng niki lho kula kengken ngeterke keteng pundi-pundi kula niki warak niti andong sampean niki sampean bocah sak niki kok tasik saged ngusir andong wah sampun kalah jengremen wiwit lalit eh pak nek kula cerita angsal mboten mas takoni wong iku angsal mawon pak kula mirengaken nggih Anda wis setahun sak derenge bapak sampean sedo Janjane andong niki pun ajeng disade. Sebab petunge Kang Rama sampean mesti pun boten badhe nggunakake malih. Awit pun boten jaman pun owah dadi jaman motor sing sarwa cepet tur boten susah ngopeni jaran. Andong niki riyen ajeng ditumbas piantun Yogyakarta asmane Pak Jarto. badhe kangge kendaraan wisata. Mergi modele andong niki klebet tanti. Kula malah mboten ngertos e Pak nek andong iki badhe disadi. Disambi jagongan ora krasa weruh-weruh wis tekan protelon. Menggok ngalor melangkah ril let sedilok tekan protelon. Sampun dugi, Pak. Ucape Anwari karo leh, Nanging wong tua mau jebul wis ora ana. Anwari jur kelingan wiwit menggok-menggok protelon mau wis ora keprungu gunemi. Sajai mudun kono mau. Tujune wis tekan pangkalan gon rame dadi Anwari ora mrinding kaya dek emben. Dasar ya wis rodok wengi Anwari lajung lakokake andonge muli. Bubar ngandhangake jaran lan andonge Anwari batin. Ing pintu dinuruti bangsa halus ora mbayak loro-lorone kok alokne andonge wis ora jamane. Anwari banjur buka kotak pada duit yang ngarep kusiran. Arep jupuk duit ongko soko ibu-ibu mau. Nanging meripati dadi mululu kaget. Jumlahi duit ke orang mung telung puluh hewu soko ibu-ibu mau. Nanging ono duit atusan ewu luru isih gres. Setengah orang jarak lambi ngucap. Aduh, nyon ngapun tembah. tak kira orang bayar jebul malah dibayar akeh tur karo ibu sepuh sing ngono dik ben dibayarke pisahan elok ing lelakon dino candai ana daya saka yogja asma Pak Dartawaseno jare diwelengi supaya mrene nerusake oleh rembukan dol tinuku andong sakjarane jarane sing tau diadani sawetara taun kepungkur karo Pak Daromi Sakolo Anwari kelingan ceritane Pak Tuwo sing nunut wingi. dheweke graita sajake wis tekan wancine aku banting setir ora ngusir antung nang numpak sepeda motor dina iku gorembuk dol tinuku andong sakjarane kedadian andong sakjarane langsung digawa mulih Pak Darto menyang Yogya dikusiri dewi dene duit pepayone dening Anwari ditukake sepeda motor anyar Nanging Anwari wis ora melu adol jasa angkutaning protolon maneh. Dheweke sumelang yen dinulti Mbah Putri utawa Mbah Kakung sing ora genah mapan dununge iku. Salam Jimatres, salam misteri.